บุ๊กทูสิบหกเซชปัตสมิทฤดูและอากาศกาดาไลกิอุนไลค์สนี่คือฤดูเตียอิร์กาดาไลกิฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน ปาวัสซาริสวัสซาระฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวรูเดนส์อุนซียมาฤดูร้อนอากาศร้อน วัสซาระอิรคาร์สตาพระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน วัสซาระสปีดซาโอเล ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น Vasarā mēs ejam p a s t a i g ā t i s ฤดูหนาว อากาศหนาว Ziema ir a u k s t a ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก Ziemā snieg vai līst. ในฤดูหนาว เราชอบอยู่บ้าน Ziemā mēs labprāt paliekam mājās. หนาว Ir augsts. ฝนกำลังตก Līst. มีลมแรง Ir vējains. อบอุ่น ir silts แดดจัด ir saulains ท้องฟ้าโปร่ง ir skaidrs laiks วันนี้อากาศเป็นอย่างไร kāds šodien ir laiks วันนี้อากาศหนาว šodien ir augsts วันนี้อากาศอบอุ่น Šodien ir silts.